بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب درسی پنجم را ش... پنجم را شروع میکنیم از این کتاب مبارک اعتقاد امام های اهل حدیث از امام ابو بکر اسماعیلی رحمه الله در کتاب اعتقاد هستیم و بیان اصول های منهج اهل سنت و جماعت اصول های اعتقاد اهل سنت و جماعت به شک برای طالب علم واجب این است که اعتقاد اهل سنت را با تفصیل خونه نباید نه نیمچه باید انسان علم خوب بگیره در مسائل اعتقاد خاصتا مسئله اعتقاد اهل سنت و جماعت و به خواندن یک کتاب و دو کتاب نباید اکتفا کنه بلکه باید در این باب خیلی تخصص و همچنین خیلی باید پیش روی کنه تا اینکه مسائل اعتقاد و مسائل منهج را چی در مسائل متعلق به توحید باشه چی متعلق به اصول های اهل سنت و جماعت باید این مسائل رو خوب درک کنند بشک منهج اهل سنت پاکترین و بهترین و کاملترین منهج و و منهج و جماعت هست جماعت اهل سنت و جماعت فقط احتیاج به مردهای داره تا اینکه این منهج را تعلیم بگیرن از داخل کتاب های اهل سنت از کتاب های اعتقادی و بین مردم نشر کنند چه مطالبه توحید باشه ضد او شرک و چه مطالبه سنت باشه ضد او بدعت و چی مطالبه پیروی باشه ضد او استماع ضد او افتراق و, گروه و جماعت شدن اهل سنت در جماعت در کتاب های اعتقاد مسائل اعتقادی را با لفظ های مختلف بارها بارها تکرار میکنند چه اعتقاد امام اسماعیلی باشه چه امام صابونی باشه چه امام لالکایی باشه چه امام بربهاری باشه در مسائل کتاب های اعتقاد کتاب مسائل اعتقاد را ذکر میکنند همه مسائل هایی که اهل بدعت در این مسئله ها اهل سنت را نگذاشتن بلکه اختلاف کردن با اهل سنت و یکی از مسئله ای که امام اهل حدیث امام ابوبکر اسماعیلی میگوید مسئله قرآن هست که قرآن اهل سنت اعتقاد داره که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی هست و غیر مخلوقه قرآن کلام الله زیرا الله میگد قل هو الله احد الله میگد اینی انا الله اینی انا الله این قرآن کلام الله سبحانه و تعالی هست ولیکن اهل بدعت در این مسئله هم با اهل سنت و جماعت اختلاف کردن شیخ ابوبکر ابو اسماعیلی میگوید قال المؤلف و یقولون یقولون میگویند کی میگوید اهل سنت و جماعت اهل حدیث اهل اثار میگویند القرآن کلام الله غیر مخلوق قرآن کلام الله است و غیر مخلوق است قرآن کلام الله غیر مخلوق است قرآن قرآن امونی که مصحفش میگویند قرآن از کلمه قرعه به معنای قرآن به معنای خواندن یکی از نامهاش قرآن یکی به معنای خواندن هست یکی از نامهاش فرقان هم هست فرقان یعنی جدا کردن بین اهل باطل و اهل حق جدا کردن بین اهل دوزخت و اهل جنت و یعنی جدا کردن بین توحید و شرک که توحید دیگر است شرک دیگر است القرآن و کلام الله غیر مخلوق قرآن کلام الله است و غیر مخلوق است القرآن میگویند اهل سنت اعتقاد دارند میگویند القرآن و کلام الله غیر مخلوق و هر که بگوید که قرآن مخلوق است قرآن کریم مخلوق است پس در این حالت کافر می شود اهل سنت میگویند قرآن کلام الله است کلام الله به حرف و صوتش به حرفاش و معانیش همش کلام الله است نازل شده از جانب الله است یکی که را میگد نازل شده از جانب الله سبحانه تعالی است از الله آغاز شده گوینده قرآن سخنگو با قرآن الله جلال هست و حضرت جبریل امین از پیغم الله سبحانه تعالی شنید و به قلب محمد صلی الله علیه وسلم رساند و نازل کرد خب الله سبحانه تعالی در سوره شعرا تعریف قرآن میگوید یک کس پرسد که قرآن چیست جواب الله میگوید و انه لتنزیل رب العالمین تعریف قرآن همین قرآن چیست جواب و انه لتنزیل رب العالمین الله میگوید قرآن نازل کرده پروردگار عالمی ها هست الله زلجلال ای را نازل کرده است سخن و کلام الله به حرف و معناش او را نازل کرده است نازل کننده قرآن اولی گوینده قرآن سخن کننده به قرآن الله است نزل به روح الامین فرود آورده است او را جبریل امین روح الامین صفت جبریل امین است جبریل امین قرآن را نازل آورده است فرو آورنده نازل کنندش از روی سخن گفتن و و اولین گوینده الله است متکلمی به قرآن الله است فرود آورده قرآن جبریل امینه على قلبك لتكون من المنذرين یعنی ای پیغمبر به قلب تو آورد او را جبریل لتكون من المنذرین تا که از جمله بیم دهندگان باشی تا که مردو را بیم بدهی و حذر کنی بلسان عربی مبین به زبان عربی آشکار هست بر تعریف قرآن همین قرآن کلام الله زلجلال هست به زبان عربی سخن کرده است الله او را و جبریل امین شنیده است و به محمد صلی الله علیه وسلم او را آورده است و تا اینکه برای بشارت و نظارت برای ابلاغ بلاغ حجت برای اقامه حجت به بالای مردم خب الله سبحانه و تعالی با این قرآن سخن کرد القرآن و اعتقاد اهل سنت همین است قرآن کلام الله است سخن الله است و شیخ هم مسئله قرآن بعد از مسئله صفت کلام ذکر کرد و کلم الله موسی تکلیما اثبات کلام که الله سخن میکنه و نادى ربک و نادى قال ربک الله گفت خب مسئله قرآن بعد از مسئله صفت کلام ذکر کرد چرا زیرا که قرآن صفت کلام الله است و کلام صفت الله است بيش رابطه هزدا كلام الله چونه غير مخلوقاي علم الله غير مخلوقاي سمع الله شنیدن الله و الله غير مخلوقاي مثل همين كلام الله غير مخلوقاي وقرآن از كلام الله سبحانه وتعالى هست قرآن كلام الله هست كلام صفتي الله هست قرآن صفتي الله ذو الجلال هست القرآن و كلام الله غير مخلوق قرآن را هر كي گوید مخلوق است چون که طایفه اهل بدعت در این اختلاف شدند شیخ میگد اول اعتقاد اهل سنت را میگویم بعد مختصرا اشاره میکنیم به فرقه هایی که اهل سنت را در اینجا مخالفت کرده در این مسئله بزرگ شیخ میگوید القرآن و کلام الله غیر مخلوق اعتقاد هر یک مسلمان همین است که باید همین خیلی اعتقاد کنه که قرآن کلام الله غیر مخلوقه زیرا اگر رفت و مخلوق که باشد وقتی که در قرآن میخونی قل هو الله احد گویا مخلوق فر گفته است که قل هو الله احد وقتی میگه کلام الله الله میگوید واختبر قيامك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجاب جاب مخلوق يجاب گفتن وقد تاثير نداره لیکن وقتی بگویم الله میگوید و اذا سالك عبادي عني فاني قريب در این حالت تاثیر خیلی بزرگ داره زیرا خطاب خالق به مخلوق مؤلف میگوید قرآن کلام الله از غیر مخلوق و اینه کیف ما تصرف بقراءه القارئ له وبلفظه ومحفوظا على في الصدور متلوا بالالسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق این قرآن میگه هر که جایی که باشه هر نوعی که کرده شود هر قدر تصرف کرده شود به خواندن خواندن به قرائت قاری یعنی خواننده وقتی که میخوانه همون چیزی که خوانده شد کلام الله هست و به تلفظ کردن چیزی که تلفظ کرده شد کلام الله هست کلام کلام الله است برای بگه القول الکلام سو کلام سخن سخن الله زلجلاله و قرائت فعل یعنی صوت صوت قاری هست لیکن آنچه که شنیده شد اون کلام الله هست چه قاری بخوانه است یا تلفظ کننده تلفظ کنه یا اینکه در ها حفظ کرده شود یا به زبان ها تلاوت کرده شود یا در مصحف ها نویسانده شود کلام الله هست قل هو الله احد آنچه که شنیده شد که قل هو الله احد این چی است کلام الله هست غیر مخلوق کلام الله هست غیر مخلوق اگر چه تلاوت کرده اگر چه نویسانده شود اگر چه حفظ کرده کلام الله هست کلام الله را حفظ میکنیم کلام الله را تلفظ میکنیم اما فعل بنده یعنی مثلا تلفظ کردن من مخلوق است اما این ورق و رنگ و این, این پوست و اینا اینا مخلوق هستند لیکن آنچه که در داخل این ورق هست که از کلام الله است و غیر مخلوق است خب مؤلف میگه و من قال بخلق اللفظ بالقران يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن هر کی بگوید لفظ قرآن مخلوق است لفظ قرآن مخلوق های که قرآن هم اگر نیت داشته باشه قصد داشته باشه در این حالت گفته است که گویا قرآن مخلوق است وقتی بگوید لفظ قرآن مخلوق است مقصود یعنی خود قرآن در این حالت گویا قرآن مخلوق گفته است خب اکنون طایفه های اهل بدعت در این باب اول اهل در جماعت همین اعتقاد را دارند که قرآن کلام الله است چی در هر جا نوشته شود کلام الله غیر مخلوق است و زیرا الله الله صفات الله زیرا صفات الله غیر مخلوق است بلا به خاطر همین کلام الله هم همچنین همچنین غیر مخلوق است چون که کلام الله صفات الله غیر مخلوق علم الله مخلوق نیست سمع الله بصر الله وجه الله ید الله مخلوق نیست همچنین کلامش هم مخلوق نیست خب در این طایفه اکنون در این باب طایفه های در این باب گمراه شدن یکی معتزلی ها هست دولت معتزلی ها در دولت عباسی دولت های عباسی وقتی معمون و معتصم بالله و واسق اینها خلافت را خلافت را گرفتن کتاب های اهل یونان منطق یونان و فلسفه را وقتی که ترجمه کردن به عربی در مردم فساد داخل شد از جهت منطق و فلسفه و کلام و بعد از آن مردم بعضی از بعد طایفه معتزلی ها پیدا شد سردار اونها مواصل ابن عطا و همچنین طایفه جهمی جهم ابن صفان پیدا شد خب معتزلی ها یا که جهمی ها میگوین قرآن مخلوق است لفظ و معناش هر دش مخلوق است میگه کلام الله است نه کلام الله میگه مخلوق است کلام الله صفت الله میگن مخلوق است به هر حال لیکن قرآن میگفتن قرآن مخلوق است بخاطر خاطر همین بود که امام اهل سنت امتحان خیلی سخت شد برای ثابت ماندنش در این راه تا اینکه منهج اهل سنت از بین برده نشود تا اینکه حق گرانده نشود امام صبر کردن سختی ها را کشیدن زندان و تازیانه های خوردن شلاق های خوردن و بیمار هم شدن سختی ها کشیدن خیلی عالم های اهل سنت و جماعت زندانی شد بعضی از عالم های اهل سنت و جماعت کشته شد و بعضی دیگرش طاقت نکرده تسلیم شدن و بعضی دیگرش تقیتا اقرار کردن على کل حال امام اهل سنت احمد بن حنبل در اینجا ثابت ماند و منهج اهل سنت را اقرار کرد و با او اصرار کرد و بالاخره الله اهل سنت را اهل حق را به اهل باطل نصرت داد که بعد از سال چند سال متوکل علی الله آمدن و این مسئله این بدعت بزرگ را که امتحان کردن به قرآن مخلوق گفتن بود از بین برده شد خب اهل سنت و خب معتزلی ها میگن قرآن مخلوق است گفتن قرآن مخلوق است قرآن مخلوق گفتنش بدیش همین است که گویا این کلامی که ما میخوانیم گویا سخن الله نیست گویا مخلوقی هست گویا الله آفریده است و با همون مخلوق الله را گویا وقتی قرآن احترام میکنی گویا مخلوق احترام داره، لیکن نه اینکه مثلا قرآن و کلام الله است، گویا با الله سخن گفته گویا که الله مخاطب در خطاب میکنن نه همین تاثیر بزرگ گویا از بین بردان بود خواستن برای خبرگان اصل قرآن و مخلوق گفتن برمیگرده به همون یهودی که پیغمبر صلی الله علیه و آله جادو کرده به همون برمیگرده مسئله کلام امی قرآن مخلوق گفته به فلسفه و به همون چیزی اه، جهل و زلالت شان خب به هر حال ها گفتن قرآن مخلوق است و اهل سنت را به این امتحان کرده خب طایفه دوم طایفه هست که میگن طایفه واقفش میگن واقفه کسانی که وقف کرده مثلا نمیگه مخلوقه نمیگه غیر مخلوقه امام احمد ابن حنبل اینها را گفتن نه وقتی که این اه، امتحان پیدا شد به توقع باید شما حتما با تونا عقیدت را باید آشکار کنه وقف دیگر جایز نیست یعنی دیگه بگی من میگم قرآن کلام الله تمام نمیگم مخلوق نمیگم غیر مخلوق نه وقتی که بدعت نشه که قرآن مخلوق بگن پس باید منهج آشکار شود اینا میگن واقفه که اینها را مبتدع گفتن اگر رفت اقرار نکنن که قرآن کلام الله غیر مخلوق است به اقرار نکنن و طایفه سیوم طایفه لفظیه گفتن طایفه بود همینش امام اسماعیلی ذکر کرده است که ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآn طایفه طيب، لفظیه میگفتن لفظ بالقرآن مخلوق يوكي اللفظ بالقرآن مخلوق خب معنى این گپ اسكي است که لفظ يعني تلفز کردن تلفز کردن بقرآن قرآن مخلوقه اگر ترجمه ظاهری شوین همینه لیکن مقصود اونا کلمه لفظ که مصدره دو معنا داره یکی میتونه به معنای تلفظ کردن باشه فعلی بنده فعلی بنده مخلوقه تلفظ کردن بنده به قرآن یعنی وقتی بنده تلفظ میکنه قرآن همین تلفظ بنده مخلوق و میتونه که به معنی اسم مفعول باشه یعنی تلفظ کرده شده تلفظ کرده شده میگویده بنابراین وقتی که دولت معتزلی ها از بین برده شد بعض اهل بدعت به همین بهانه منهج خود رو نشر میکردند که میگفتن لفظی قرآن مخلوق مقصود اونها قصدشان ارادهشان یعنی تلفظ کرده شده بود یعنی اون که تلفظ کرده می شود میگفتن تلفظ کرده شده مخلوق گویا بدبر اهل سنت امام احمد ابن حنبل گفت که کسی که بگه لفظی بالقرآن مخلوق این مبتدی است اگر رفت و قصدش این باشه که قرآن مخلوق است در این حالت در این حالت کافر است لکه اگر بگه اگر رفت و مثلا همین مسئله را همین لفظه باید حتما باید آشکارا بگوید یعنی مثلا بگوید چی قرآن کلام الله غیر مخلوق است لیکن فعل بنده کار بنده مخلوق است تلفظ کردن بنده این مخلوق است خب این را طایفه لفظیه میگن سیم طایفه طایفه لفظیه یعنی يعني کسانی که گفتن که لفظی بالقرآن مخلوق خب در پیش اهل حق میشتن میگفتن مقصود ما تلفظ کردن ما مخلوقه و با پیروی خودشان میشتن میگفتن تلفظ کرده شده یعنی کلام الله قرآن مخلوقه على كل حال این طایفه اه، اهل بدعات را هم امام احمد ابن حنبل خیلی سخت برحضر کردن و مبتدیشان گفتن تا اینکه منهج اهل سنت و الجماعت آشکار و واضح و روشن به شک وقتی که انسان در وقتی که مثلا کار احتمالی که شد پس باید انسان دیگه مفصل بیان کنه وقتی سخن مجمل که فایده نداره یا اینکه اهل بدعت از او استفاده ببرند پس واجب این است که انسان کلام مفصل با تفصیل سخن کنه به خاطر همین چی باید چی بگه واجب این است که بگوید وقتی که اختلاف پیدا شد که باید بگوید قرآن کلام الله هست و غیر مخلوقه کلام الله که شید الله هست صفت الله که مخلوق نیست و غیر مخلوقه خب بعد از این دو طایفه دیگری هست همچنین یکی طایفه اشعری ها و ماتریدی ها این طایفه ها هم همین قرآنی که در قرآن هایی که نویسانده شده است همین را هم مخلوق میبین. و این اشعری ها و ماتریدی ها اینها موافقت کرده گستن ها را به بیست اعتزال یعنی گویا که چون که جوهری هم در که در کتاب عقیده جوهریه در ابراهیم لقانی هم میگه از ماتریدی و همچنین در فقه فقه اکبر هم هست بعضش ده که میگن همین قرآنی که هست این حادث و مخلوق هست ولیکن کلام نفسی که الله داره یعنی او میگه غیر مخلوق هست بنابر بله او با لفظ دو تقسیم مثلا قرآن دو خیل تقسیم کردن یکی قرآن از یک لفظ لفظ وحرفاش مجان مخلوقه يعني طلع في سكالة مثلا مثلا وقت بيجي قل هو الله احد میگن إيه مخلوقه ولكن اون كلامي كي در نفس الله هست نفس الله در دخي الله است والعیاذ بالله میگن او غير مخلوقة است على كل حال أشعر يهو و مطردی ها باري قرآن از اهل بدعات هستند و در این باب هم خطای بزرگی دارن و كي که در شرح جوهر توحید هم آمده است که میگن اگر افتا در تعلیم دادن باشه که نداره بگوی قرآن مخلوقه. چون که در شرح فقه یک بار هست بعضی شرحاش ده که مثلا بگوی قرآن مخلوقه میگه ممکن نداره زیرا میگه مقصود از همین لفظ قرآن و, لفظ قرآن مقصود میگه لیکن اگر بگوی قرآن غیر مخلوقه میگه ممکن نداره زیرا کلام نفسی کلام نفسی که در الله هست میگه او را در نظر داریم یعنی سبحان الله عجیب است عجیب است سخن اهل بدعت بنا به خاطر همین اهل سنت در این باب همین اعتقاد شد آشکار و واضح هست که قرآن کلام الله است و غیر مخلوق است قرآن کلام الله غير مخلوق است زیرا قرآن صفتی الله است و صفت الله صفت های الله غیر مخلوق است و در این باب اهل سنت و جماعت حدشان آشکار هست در باب قرآن این مسئله را هم امام ابوبکر اسماعیلی ذکر کردن اول مسئله خلاصه گویم اگر اهل سنت میگن قرآن قرآن کلام الله است به حرف صوتش از آن از کلام الله سبحانه و است سخنگوی اول قرآن الله سبحانه و تعالی است که الله گفته است قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اللهم افتح قل هو الله احد اللهم قل يا ايها الكافرون خب قرآن کلام الله است از الله شروع شد و به سوی الله باز میگردد در آخرت و کلام الله سبحانه تعالی است و کسی که بگوید قرآن مخلوق است این کافر هست در این اجماع ذکر کرده که در فقه اکبر هم هست و همچنین ابو یوسف در عقیده تحوی هم هست که کسی بگوید قرآن مخلوق است کافر میشه و امام ابو یوسف رحم الله میگه شش ماه بحث و مناظره کردم با ابو حنیفه حتى يجي سخان المنو سخان امام ابو حنيفه اتفاق فيه حتى يا القران كلام الله خير مخلوق است حتى يا القران مخلوق است كافر مشوا زیرا كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق است ولكن متریدی ها که مخالف امام ابو حنیفه رحم الله هستند در چند اصل يكش همينه خب و معتزله ها میگن قرآن مخلوق است که اینها به همین اه، اعتقادشان کافر بوده هستند ووقف توقف کنند یعنی نمیگویند مخلوق نمیگویند غیر مخلوق اینها مبتدع هستند باید بگویند که قرآن کلام الله است غیر مخلوق و لفظیه کسانی است که میگن تلفظ مثلا لفظ ما با قرآن مخلوقه لفظ ما با قرآن مخلوقه اگر پرسی مقصد چه اگر افت نو ترس باشه میگه که یعنی تلفظ کرده شده مخلوق است ولیکن اگر افت ترسید میگه تلفظ کردن مخلوق است علی کل حال الى حیله برای منهج نشر منهج باطل خودشان قرار دادن و همچنین اشعری و ماتوریدی کلام را دو نوع تقسیم کردن یکی کلام لحادیث یعنی کلامی که حادیث مخلوق مخلوقه میگن مقصود قرآن همیه و دیگه کلام نفسی که در نفس الله هست که این میگه غیر مخلوق مخلوقه بلا بخاطر اونها هم در ظاهر گویا با اهل سنت هستند که در حقیقت با معتزلی ها هستند خب و مؤلف در دوام میگه و یقولون انه لا خالق مع الحقيقه الا الله تعالى وان اكساب العباد كلها مخلوقه لله اینجا مسئله دیوم مسئله که فعل بنده ها مخلوق الله هست کارهای بنده همش از از آن الله سبحانه و تعالی مخلوق الله است اینجا رد معتزلی ها است معتزلی ها همچین اهل بدعت میگویند که الله سبحانه و تعالی به کار بنده کاری نداره بنده خود سازنده کاری خودش است یعنی میگه تقدیر ساز خودی بنده هست اهل بدعت هم در این باب اختلاف کردند لیکن امام اسماعیلی میگوید و یقولون و همچنین اهل سنت اعتقاد داره که خالق حقیقی الله ذو الجلال هست الله الله سبحانه تعالی هست که خود الله میگه الله خالق كل شيء الله آفرنده تمام چیزا هست و الله میگه الا له الخلق والامر تبارک الله احسن الخالقین آگاه باشید آفریدن مخصوص الله هست و فرمان دادن مخصوص الله هست آفریدن از آن الله سبحانه تعالی هست امر کردن فرمان دادن از تقدیر اینوای خواه امر کونی باشه خواه امر شرعی فرمان شرعی و فرمان کونی حکم کردن از آن الله هست الله سبحانه تعالی میگه و خلق کل شيء فقدره تقديرا و الله سبحانه تعالی همه چیز را آفرید و خلق کل شيء تمام چیز را الله آفرید و الله میگه والله خلقكم ما تعملون الله آفرید شما را و ما تعملون و آنچه که میکنید عمل میکنید الله شما را و عمل هاتون الله آفرید زیرا عمل انسان به دو چی میشه یکی به اراده و اراده و یکی به قدرت اراده و قدرت در بنده الله آفریده است یک انجام دهنده کار مباشری کار مباشرتا انجام میدادگی کار بنده هست معصیت است طاعت است بنده انجام میده یک آفرنده کار الله سبحانه و هست زیرا بنده به اراده و قدرت کار را میکنه هر دشه در الله در بنده آفریده است به خاطر همین خالق خالق کار بنده با فعل های بنده ها چون که امام امام بخاری رحمه الله کتاب مبارکی داره در این افعال العباد خلق افعال عباد خلق افعال عباد یعنی مخلوق بودن کارهای بنده ها خیلی کتاب خوب است اثرهای خیلی زیادی را ذکر میکنه در رد معتزلی های و اهل بدعت اهل سنت میگویند و ان اکساب العباد كلها اکساب کسب کسب و فعل بنده ها همش مخلوق الله است فعل بنده مخلوق الله سبحانه و است الله هم بنده را آفریده است و هم چی و هم کارش را آفریده است و هم فعلش را آفریده است خب که خیلی سه که مثلا الله بنده را آفرده باشه و بنده خالق کارش باشه گویا دو خالقه چه که مثلا معتزلی و مجوسی این امت قدری ها همین عقیده دارن قدری ها میگن دو خالق است که خالق الله هم که بنده را آفرید و بنده ها با خالق کاراشون که گویا دو خالق قائلن برای مجوس این امتن چه که مجوسی ها دو خالق یا خالق شر قائل هستند و یا خالق خیر دو خالق قادر دو خالق را قائل هستند مجوسی ها بنابر یه حدیث هم هست که ضعیف که مجوس این امت قدری ها هست حدیث ضعیف است لیکن معنوش صحیح هست قدری ها کسانی که تقدیر را قدر الهی را انکار میکنن میگه بنده خودش تقدیر ساز خودش است الله به بنده کاری نداره حتی بعضی غلو کرده میگن الله نمیدونیش که بنده کاری را میکنه مگر بعد از انجام دادنش بنده انجام چه گویا الله میدونیش ولی بالله خب در حالی که اهل سنت و میگن تقدیر در تقدیر بنده برای ایمان و صحیح شدن در باب تقدیر چهار مرحله هست باید چهار چیز را اعتقاد داشته باشه یکم علم شامل کامل الله را که تمام چیزها را الله میدونه یکم علم کامل شامل شامل الله را که یگام چیز از الله مخفی نمیماند الله چون که الله میگه او هو بكل شیء علیم الله تمام چیزها عالم و دانا هست علم شامل کامل الله که از همه چی آگاهی داره الله دیم کتابت یعنی نیساندن همه این چیزها را الله سبحانه نویسندگی هست در لوح المحفوظ پیش از اینکه چون که حدیث صحیح هست که الله پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن الله تقدیری مخلوقا را نوشت پیش از این 50000 سال پیش از اینکه آسمان و زمین را بیافرد و مشیت که هر چیزی که در دنیا میشه به مشیت الله هست که الله میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین چون که مسلمانان میگن ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن آنچه که الله بخواه میباشه چیزی که نخواهد نمیشه خب و چهارم اینکه همه چیز مخلوق الله سبحانه تعالی هست الله خالق کل شی الله آفرنده تمام چیز است الله میگه والله خلقكم وما تعملون و الله آفرید شما رو آنچه که عمل میکنید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه حدیث سیده ان الله خلق كل صانع و صنعته الله آفرید تمام کننده را و کرده او را صانع یعنی سازنده و کننده الله هر کننده را و هر کرده شد یعنی هر صنعت او ساخت او را هم الله هر سازنده و هر ساخت را الله آفریده است بشک تمام چون که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنگ در جنگ خندق میگفت اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اله میگو اگر تو نمیبستی ما هدایت نمیافتیم یعنی کار را بکی به الله عزوجلال سپاریدن که الله هدایت کننده است خب مؤلف میگوید امام اسماعیلی و این اکساب العباد كلها مخلوقه لله کسب بنده کارهای بنده یعنی کارهای بنده فعل بنده فعلهای بنده همش مخلوق الله سبحانه و مخلوق الله زلجلال هست یعنی آفریده شده الله هست زیرا الله هم خالق ما هست و هم خالق چیم و هم خالق کارهای ما هست همه چیز رو الله سبحانه و تعالی آفریده است به شک همینه یکی جهمانش این است که بنده مجبوره که باید همین کار کرده شه نه بلکه الله آن بنده در اختیار و قدرت داده که هست یعنی مثلا به اختیار هر کار میکنه چیزی که بخوای کسی که مسجد میره و کسی که کلیسا میره به اختیارش میره بلا به خاطر همین بنده هم اختیار داره همچنین روز قیامت عذاب نمیشه مگر به همون کارهایی را که به اختیار و به قدرتش انجام داده باشه و مؤلف میگه و ان الله يهدي من يشاء و من يشاء والله هدایت میکنه هر کی را که بخواد و گمراه میکنه هر کی را که بخواد هدایت بله ان الله يهدي من يشاء هر کی را بخوان هدایت بکنه بر رحمت و فضل کسی رحمت کنه و فضل کنه هدایتش بکنه و یضل من یشاء و هر کی را بخواد گمراه میکنه به عدلش و حکمتش که حکمت رفته است که همین گمراه کرده شود همه چیز را الله سبحانه تعالی هر آنچه که الله بخواد همون میشه الله هدایت بکنه هر کی را بخواد معنیش این نیست که اکنون وقتی میگم همه چیز را الله بخواد تمام دیگه بنده مجبور نه بلکه بنده هم اختیار داره چون که الله در این سوره سوره تکویر در ادشتم سوره در دو آیت هر دو هر دو چیز را ذکر الله میگه لمن شاء منكم ان يستقيم هر کی السماء مستقيم شو راس شو اسطوار شو استوار شود راه حق و بعد دعوش میگه تشاؤون الا یشاء الله رب العالمين بنده مشيئه داره اراده داره فقط بنده مشيئه اراده تابعی پیروی بعد مشيئه الله ذوالجلال هست الله بخواه بنده بخواه میشه الله بخواه بنده بخواه میشه الله سبحانه وتعالى حتى معصیت و گناه ها همه اینها به تقدیر الهی هست حتى مثلا تقدير الهي هست تقدير الله به معنی فعل الله بد نیست الله سبحانه و تعالی چیز حتی بد را می آفره شر را مثلا شیطان مخلوق الله است مخلوقا بلا خاطر الله فرده است مثلا شیطان کی آفرید الله معلومه الله شر را می آفره لیکن به حکمت هایی که هست علامه ابن القیم رحم الله ذکر میکند همون گناهی که از حضرت آدم علیه السلام واقع شد درباره حکمت شده از روی حکمت نگاه کنیم اگر مگه خیلی گناهی که آدم علیه السلام واقع شد از جنت رانده شد میگه خیلی حکمت های بزرگی داره مثلا علامه ابن القیم رحم الله میگه اگر گناه از پدر بشریت آدم علیه السلام از خوردن همون درخت واقع نمیشد میگه همین چیزهای بزرگی که الله دوست میداره واقع نمیشد یعنی اگر افت آدم علیه السلام همون درخت ممنوع را نمیخورد کارهایی که الله دوست میداره کارهای بزرگی را مثل مثلا امتحان کردن بنده ها و مکلف کردن اونها و فرستادن پیغمبرها نازل کردن کتاب ها آشکار کردن معجزه های پیغمبر ها و اکرام و گرامی کردن اولیاءش و خار کردن دشمنهاش و ظاهر شدن عدل و فضلش و عفو و مغفرتش و حلم و ظاهر شدن که عبادتش میکنه که دوست میداره و خلاصه کلام اگر آدم علیه السلام همین چیز رو که نمیخورد از جنت که رانده نمیشد آدم و فرزندانش همین کارها یکم توش نمیشه برای معلوم شد در این هم حکمت است چی در آفریدن شیطان باشد آدم علیه السلام را وسوسه کرد چی در باب آدم علیه السلام خوردنش از همین درخت ممنوع شدگی حکمت های بزرگ در قدر شیطان خودش از وجه حکمت به خاطری که الله آفریده است که در فعل الله در خلق الله که مثلا شر شر نیست و شر چون پیغمبر صلی الله علیه و شر لیس الی شر به الله نسبت داده نمیشه زیرا که الله و فعل های الله همش خیره فقط لیکن در مخلوق و مفعول شر شده میتونه شیطان شر است از وجه لیکن خیر است یعنی حکمت ها داره در آفریدن شیطان نمینه چون شیطان نمیشد کافران نمیشد کافرا که نباشه جهاد نمیشه جهاد که نمیشه درجه های بلند شهدا که نمیشد بله، به بخاطر همین هر یک فعل الله سبحانه و تعالی حکمت ها داره برای الله هدایت میکنه هر کی را بخواه با رحمت و فضلش و گمراه میکنه هر کی را بخواه با عدل و حکمتش و مؤلف میگه لا حجت لمن له الله ولا عذر هیچ حجت نیست دلیل دلیل کرده نمیتونه حجت کشی کرده نمیتونه کسی رو که الله گمراه کنه و عذرم نداره چرا زیرا که رو را آفرید به همین نگذاشت بلکه رو عقل سالم داد فطرت سليمش داد و بعد او پیغمبرها فرستاد ها نازل کرد حتی معجزه ها رو با چشم سر دید اقامه حجت شد بنابراین هیچ عذری نداره اللهم میگه قل فلله الحجه البالغه پس بگو مخصوصی الله هست حجت روشن و آشکار حجت محکم و استوار حجت قطعی مخصوص الله هست که حجت دیگه هیچ که حجت کشی کرده نمیتونه بلکه خمه حجت شد پیغمبرها فرستاد و کتاب ها نازل کرد با پیغمبرها معجزه ها داد که کسی نگوید که ندانستم فلو الله میگه فلو شاء لهداكم اجمعین پس اگر الله بخواهد هدایت بکند همه شما را معلوم که مشیت الله مقدم است الله بخواهد همه شما را هدایت میکنم علی شیخ هدایت کردن در دستی که است در دست الله سبحانه و تعالی است الله میگه کما بدعکم تعودون چون که آغاز کرده بود شما را در آفریدن چون که اول آفریده بود همچنین تعودون را باز میگردید دوباره یعنی یکم بود که آفریدتان در اول همچنین بود دوباره می میآفریدتان یعنی دوباره زنده تان میکنه فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله یک گروه هدایت کرد الله و فریقا یک گروه دیگر را سزاوار شد بر آنها گمراه شدن یعنی گمراه شدن همین مردم دو قسمه طریق هدایت یافته با گرفتن ثواب ها البته الله میگه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الله میگه فلما فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم يعني وقتی که اونها دور شدن الله سبحانه وتعالى اونها را دور کرد به بخاطر همین فریقا هدا یعنی يعني با گرفتن سبب ها اینا که سبب ها راه های سبب که گرفتن سورا سراهای سبب های هدایت را که گرفتن الله اینها را هدایت کرد الله میگه فلم مزاغوا ازاغ الله قلوبهم وقتی اینها کج شدن پس الله دل های اینها را کج کرد بنابر الله میگه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس به تحقیق آفریدیم برای جهنم بسیاری از جن ها و انس ها را انسان های جن ها را آفریدیم وقتی کفر و شرک را نفاق و زندقه را وقتی اختیار کردن پس شیدن دوزخی جن شیدن جهنمی اللهم قد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها اللهم قد نمیرسد مصیبت در زمین و يعني یعنی هیچ چیز مصیبت در زمين و در خود شما مصیبت کار واقع نمیشود مگر اینکه فی کتاب مگر اینکه در کتاب است کتاب مخصوص کتاب یعنی در لوح محفوظ یعنی هر چیزی که در روی زمین میشود هر چیزی که در خود شما واقعه هاي كي در بالای شما میشود یعنی چیزایی که در شما واقع میشود همش در چی در لوح محفوظ من قبل ان نبرأها شيخ مقاد معنی نبراها نخلقها بلا خلاف في اللغه يعني مثلا پیش از اینکه ما بیافریم همه در لوح المحفوظ نویسنده بود یعنی باید قرآن صریح است که همه این چیزها پیش از آفریدن الله و واقع شدن او در لوح المحفوظ نوشته شده است و الله سبحانه و قال مخبرا عن اهل الجنه اهل جنات، اهل جنات بدون چی میگن میگن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمد و ثنا الله را که هدایت ما را به و ما کن نبودیم هدایت میافتیم اگر رفت و هدایت نمیکرد ما را الله اگر ما را الله هدایت نمیکرد ما هدایت نمیافتیم برای که هدایت چند نوع است نزد اهل سنت و جماعت هدایت خیلی مهمه دانستن این تقسیمات علمی مسائل منهجی و اصولی یکم همش خواندیم در تفسیرم یکم قسمش هدایت عام است هدایت عام همون سوره سوره اعلا ده سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اذا كان هدايتي عام هدایت عام یعنی هدایت کردن هر مخلوق برای آن چیزی که مناسبش است مثالش همون جنینی که از بطن مادر خارج می الله هدایت کرده است تا اینکه پستان پستان مادر همچنین حیواناتی که در کوه ها و صحراها تولد می از درنده ها و از حیوانات الله سبحانه تعالی هدایت کرده که مثلا پستان مادرش و مثلا پیدا کنه تا اینکه امر میگن و هدایت هدایت چی میگه هدایت عام هدایت چند است چهار یکی هدایت عام است هدایت عام عام یعنی الله هدایت کرده از هر مخلوق به آنچه که احتیاج داره برای اینکه که صلاح خوبی او در زندگی اینجا باشه دیگه هدایت میگن هدایت بیان هدایت ارشاد و بیان یعنی هدایت راهنمایی کردن که پیغم الله پیغمبر میگه انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم تو هدایت میکنی هر کی را بخوای به راه راست در حق عالمان هدایت کننده هستند یعنی بیان کننده و راهنما هستند را میگن هدایتی بیان و ارشاد خب سه نوع هدایت هدایت توفیق هست این إيه، مخصوص الله هست توفیق یعنی يعني موفق کردن هدایت توفیق تنها در دست الله یگان کس نه عالم زن هدایت کرده میتونه نه فرزنداش نه یار و دوست عطا پیغمبر الله میگه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هدايات الى میگه هدايات چی هدایت توفیق یعنی موفق کردن این تنها تنها در دست الله سبحانه و تعالی هست هدايات بيان و ارشاد پیغمبرها و عالم ها در دست دارند اینکه هدایت توفیق موفق کردن به همین خیر این تنها در دل او شد، این مخصوص الله جلال هست هدایت سیم نعشه هدایت توفیق یعنی موفق ساختن که تنها این مخصوص الله است دلیلش الله میگه انك لا تهدی من احببت ای پیغمبر تو هدایت نمیکنی کسی را دوست بداری ولكن الله يهدي من يشاء ولكن تو هر کی را بخواهی ولكن الله هدایت میکنه هر کی را که بخواهد بعد هدایت چهارم هدایتی در راهی که به سوی جنت است همینه امی آیت هدایت کردن اهل جنت به سوی جنت یافتن در جنت داخل شدن به جنت برای چه میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا حمد و ثنا الله را که ثنای بزرگ ذات را که هدایت کرد ما را به این به این جنت و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما هدایت نمیافتیم اگر ما را هدایت نمیکرد الله به این رو چقدر آدم ها در پل صراط غلطیدن در زیر جهنم رفتن یا کافرها پیش از پل صراط برآمدن کافرها و منافقا ولیکن الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله همچنین در دنیا همینه چقدر کافرها در دنیا اگر 9 میلیارد انسان بوده چقدر مشرک است چقدر کمونیست است چقدر بودیست است چقدر مثلا زردوشت است چقدر مثلا افتوپرست و شیطان پرست و سبحان الله شیطان پرست هم هست طایفه های شیطان میپرستن یعنی شیطان پرسته میشه بله ولی فرج پرست هم هست موش پرست هم است قو فراس تماس والعياذ بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله بروح پیغمبر رب پیغمبر رسول رب العالمين قال اللهم لولا انت ما اهتدينا الهی میگه اگر تو نمیشدی این دلبا سبحان الله باید انسان در حقیقت متواضع باشه انسان وقتی هدایت میوه توحید که قبوری نمیشه رافضی نمیشه و انسان وقتی که هدایت میوه مثلا مرجئه نمیشه خوارج نمیشه و وقتی که الله هدایت انسان هدایت میوه فاسق و فاجر نمیشه إيه این همش از فاز محض فضل, فضل و رحمت الله سبحانه و تعالی است نه انسان به ذکاوت و هوشیاریش به این راه رسید نه هیچ کس هیچ کس نگوید که من به هوشیاری و مزدکاوت چقدر دکترها و مهندسا انجینرهای هستن خیلی ذکی هستن ذکی هستن با خیرات هستن و خیلی هوشیارن ولیکن الله را نشناختن ولی الله را نمیدونن حق از باطل جدا نمیکنن توحید از شرک جدا کرده نمیتونن سنت از بدعت جدا کرده کفر از ایمان جدا کرده نمیتونن حتی خالق از مخلوق جدا کرده نمیتونن گو پرست شدن شیطان پرست شدن در حالی که مهندسای کانی و کلان کلان انجینرای کلان و معلمای کلان و قال تعالی، لو یشاء الله لهدا الناس جميعا الله میگه اگر الله میخواست هدایت میکرد تمام مردم را ولی که حکمت الهی رفته بود است که همه هدایت نیاورد الله میگه ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده اگر الله میخواست ولو شاء ربک اگر میخواست پروردگار تو لجعل الناس امه واحده مردم را یک امت همش امت مسلمان مسلم قرار میداد ولا الله میگه لیکن نخواسته بینه الله میگه ولا یزالون مختلفین الا من رحم رب همیشه مردم اختلاف میکنن کافر و مسلمان مؤمن موحد و مشرک اهل حق و اهل باطل همیشه در اختلاف هستند در اختلاف در ایمان اختلاف در شرک اختلاف در اسلام الا من رحم ربک مگر کسی که او را رحم کنه پروردگاری تو کسی که الله رحم کرد پس هدایت بکنه او را به ایمان پس او را هدایت بکره به سوی خود خب این بود اعتقاد اهل سنت و جماعت در باب چی در باب اینکه کارهای بنده ها مخلوق الله سبحانه و تعالی هست و همچنین الله مشیت داره فقط همین قضیه بنده هم مشیت داره مشیت بنده تابع و پیروی مشیت الله سبحانه و تعالی هست یعنی خود انسان احساس میکنه که مشیت داره یعنی مثلا اراده داره یعنی مثلا اراده انسان مثل رابطی نیست که مثلا سخیمه او گذاشته شده باشه چیزهای طبق همون کار کنه نه بلکه احساس خواهی خب، مثلا میخزی نماز تو میخون نخوای نمیخونی مثلا یا اینکه مثلا گاهی با احساس میکنی که مشیعت بزرگتری هست از مشیعت تو مثلا میخوای یک کنه بکنی یا مانعی میشوه که نمیکنیش هم علاوه که الله نخواسته بوده نشد ولیکن برابر خاطر همین انسان ایمان میاره به تقدیر که آنچه که الله خواست همون میشوه ولی که عمل میکنه به شریعت یعنی آنچه که الله سبحانه و تعالی چی آنچه که الله سبحانه تعالی فرمان داده است الله سبحانه تعالی فرمان داده است خب اهم شيء مؤلفنا قال ويقولون ان الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله امضاه وقدره لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله اهل السنه اعتقاد دارن كي خير و شر يعني نیکی و والحلو والمر حلو يعني شیرینی و والحلو مر يعني تلخي شيريني و تلخی و نیکی و است الله اینها را مقدر كان است اينما اعتقاد علی سنت است اللهم و کل شيء احصيناه في امام مبين تمام چیزها را ما در لوح المحفوظ در شمار کرده گستیم در همه چی نوشته نشده است تقدیر پیشینه هست چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند کل میسر لما خلق له هر کس آسان است براش برای همون چیزی که اعمالو گفتن اعمالو عمل کنه و کل میسر لما خلق له پس هر کس های آن که آفریده شد برای آن که آفریده شد براش آسانه اما اهل سعاده فیسرون لعمل اهل سعاده اهل سعادت و خوشبختی عملهای اهل خوشبختی و سعادت براشون آسانه اما اهل شقاوت آسان کرده میشه برای اونها عمل اهل شقاوت به خاطر این کافرا با کافرا جورن و مسلمان با مسلمانا اهل توحید با موحد با موحد سنی با سنی قبوری با قبوری و زنديق با زنديق اینکه طوری میگن لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله انسان ها برای خود نه فایده را نه ضرری به دست آورده میتونن مگر همون چیزی که الله بخواهد و چیزی که الله سبحانه و تعالی بخواهد یعنی مخلوقات برای خودشان یگام چیره داده نمیتونه چون من کرده نمیتونه آنچه که الله بخواد یعنی چی یعنی اینکه الله زلجلال قدرت او و قدرت او کامل هست این میگه باب ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدیش که در حدیث جبری گفتم ان تؤمن به قدری خیره و شره ایمان بیاری به تقدیر نیکی و بدیش که به الله سبحانه و تعالی هست آنچه که الله بخواه هم و آنچه که نخواهد نمیشه و اثبات تقدیر یکی از واجبات است ایمان آورده به تقدیر یک از واجبات است یکی معنوش چی است کنه معنوش اینه که به تقدیر عمل کنی یک از گوی مثلا نماز بخون بگن در تقدیر خیر نبوده یا که گوی مثلا زنا نکنی یا اینکه مثلا عرق نوشی را بس کن بگوید نه مثلا ما حال در تقدیر من پیش با... میگن در پیشانی در پیشانی میگن همین خلاص از کجا فهمیدی که اول در پیشانی تو خلاص اون دیگه است یعنی پی... بعد اینکه واقع شد خیر موقع شد و گذشت معلومه قدر الله و ما شاء فعل ولكن آیا تو واجب چی هست واجب عمل کردنی به چی به شریعت نه اینکه عمل کردن به تقدیر تقدیر فقط ایمان آوردن و تصدیق کردن است که آنچه که شد قدر الله و ما شاء فعل ولی بنده در تقدیر دو چی است یا مصیبت بالاش میآید مصیبت چیزی که نمیخواهد پدرش مثلا مادرش ما مثلا مصیبت چیزهایی که مثلا مناسب حالش نیست در حالت چی میگه ان لله و ان الیه راجعون یا اینکه چیزهایی از او واقع میشه گناه و معصیت در تقدیرش در حالت واجب استغفار است برای بنده بین دو است. بین واقع شدن مصیبت واجب استرجاع هست یعنی ان لله و ان الیه راجعون گفتن یا اینکه بین مع مصیبت معصیت و گناه است در حالت واجب چیست استغفار است استغفر الله و توب الیه نه به تقدیر تکیه کن نه مثلا مثل شیطان ربی بما اغویتنی نگویا باید آدم نگوید که رب تو مرا گمراه کردی مثل آدم باید باشی آدمی آدم علیه السلام ابوالبشر شو قلت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين باید بنده همین خیر باشه گناه و مصیبت گناه و معصیت کردی پس بگو استغفر الله و توب الیه اگر افتاده با مصیبت گناه اومد بگو انا لله و انا الیه راجعون در گذشته باشه قدر الله و ما شاء فعل خب اخیرا نجد قال المؤلف وانهم فقراء الى الله لا غنى لهم عنه في كل وقت هر اینا مردم مخلوقها بنده ها و انهم یعنی بنده ها بنده ها همه فقیرهایی به سوی الله هستند بشک فقیرا محتاجا مهتاج به سوی الله هستند همه لا غنى لهم عنه في كل وقت به نیاز نیستند مردم از الله هیچ وقت هیچ وقت از الله به نیاز نیستند بلکه همیشه محتاج و نیازی به الله دارند جایی که الله میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الله میگه ای مردم شما فقیرهای به سوی الله هستید بله فقیر است انسان از انسان به فقیرتر نیسته وقتی که یک جنینی در شکم مادرش است کمترین چیز او را هلاک میکنه وقتی که تولد بشه و اگر افت مدت گذشته شود هلاک کده کودکی هست مثلا در یک ماهگیش و دو ماهگیش و شش ماهگیش و یک سال عجیبه این مخلوق متکبر سرکش این طاغوت سرکش قبل چند قپیش یک شیء عاجز و ناچیز بود پیش از اون نطفه بود در شکم مادرش میشود یا نمیشود بود و بعد از این که واقع شد میگن از همه عاجزی انسان همین است که دائم محتاج به سوی الله سبحانه تعالی در رزق و در شفا و در سلامتی و در امن و در امان و در ایمان و به شک انسان باید امر احساس کنه که انسان الله میگه والله الغنی و انتم الفقراء الله از به نیاز و شما فقیری فقیرهای محتاجهای به سوی الله هسته انسان هیچ وقت باید خود را به نیاز نگیره بلکه باید بگه یا حی یا قیوم برحمتك استغيث اصلح لي شأن کل ولا تکلنی الى نفسی طرفه عين ولا تکلنی اله مرا به نفس من سپار زیرا انسان اگر به نفسش سپاریده و حلاق بشه و گمراه میشود و بنابر خاطر انسان همیشه بنابر کمترین زهری که مرچه را میکشه انسان را میکشه انسانی که به این جسته کلامش همون زهری که کشنده قط قاتل مرچه هست که مخلوق ضعیفه کشنده انسان است به همینه چون مرج زهر زهر و هر چیزی که کشنده مرچه هست یا موش هست مثلا کشنده انسان است اما داروی که موش میته میمیره انسان هم چه میمیره سبحان الله یا این به فقر انسان و عجز انسان و ضعف انسان میکنم الله میگه والله الغنی و انتم الفقراء و الله سبحانه و تعالی میگه حدیث قدسی ده خواندیم که الله میگه یا عباد انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ای بنده های من شما همتون اگر جمع شوید مرا فایده رسانده نمیتونه تایی که فایده فایدم برسانه به شک انسان ها برای الله را فایده رساند نمیتونه بلکه انسان ها نیازی به الله دارن ولن تبلغوا ضر فتضرنی الله میگه شما هرگز ذره رساندن من را نمیرسه تو اینکه من را ضرر برسانه بلکه الله زلجلال خیلی رب به نیاز هست الله صمد هست به نیاز است بلکه همه مخلوقات نیاز و محتاج و حاجت به او داره بدار باید بنده احساس کنه همیشه که احتیاج به الله داره بره بر رو به الله بیاره وقتی که میگن نیازی به الله محتاجی به الله هستی در کم و کلان در کبیر و صغیرت در کلان و میدت بسوی الله رو بیار و از الله سبحانه و طلب کن هر چیزی که میخوای خیرات دنیا و آخرت زیر الله رب بزرگ هست و رب کریم هست و رب عظیم هست و بنده را رحم میکنه وقتی که بنده رحم را طلب کنه و هدایت باید از الله سبحانه و تعالی همیشه سوال کنه و میپرسه و نیاز خود را بیان کنه چون پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه دعا میکردن یا مصرف القلوب صرف قلب الى طاعتك که ای برگرداننده دلها دل من را به طاعت عبادتت برگردان ولا به خاطر همین انسان نیازی به الله سبحانه تعالی داره این آخرش هم دلالت به ایمان به تقدیر میکنه که همه چیز به مشیعت و و امر الله سبحانه تعالی میشوه و این معنیش نیست که البته بنده مشیعت نداره بنده هم مشیعت داره و الله هم مشیعت داره چون که در سوره تکویر لمن شاء منكم ان يستقيم هر کی بخواد از شما مستقیم راه بشوه و ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمین انا میخواد چیزی را مگر اینکه بخواد او را الله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين